Surat Ghafir au Al-Mu'min imeteremka maka. Sura hii imeanzia kama zilivyoanzia sura nyingi kwa harufi mbili katika harufi za alfabeti. Na ikaanza kwa kutaja shani ya Qur'an iliyoteremka kutokana na mwenye nguvu, mwenye ujuzi, mwenye kusamehe madhambi, mwenye kukubali toba, mkali wa kuadhibu, mwenye ukarimu. Kisha ikaitia tauhidi imani ya Mwenyezi Mungu mmoja na kuacha kudanganyika na utawala ambao huenda makafiri wakawa nao na ikawataka watu wakumbuke matokeo ya kaumu zilizokuwa kabla yao. Baada ya hayo sura imesimulia habari za wabebaji arshi na kusabihi kwao na madua yao na ikaeleza hali ya makafiri na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu yao na sura ikasimulia zaidi kuliko mara moja juu ya ishara za Mwenyezi Mungu na uweza wake katika nafsi zao na yaliyowazunguka ya mbinguni na kwenye ardhi na neema zinazomiminikia kama inavyowaitia katika zaidi kuliko aya moja wamuamini Mwenyezi Mungu mmoja kwa kumwabudu yeye tu. Basi muombeni Mwenyezi Mungu mkimsafia dini yeye tu. Na alisema Mola wenu mlezi, niombeni nitakuitikieni. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, Mungu muumba wa kila kitu. Hapana Mungu isipokuwa yeye. Kama vile vile sura hii ilivyokusanya katika baadhi ya aya zake maneno ya kukumbusha siku ya mwisho na waonye siku inayokurubia wakati nyoyo zitakapofika kooni nao wamejaa huzuni. Na sura imesimulia kidogo katika kisa cha Musa alayhisalam pamoja na Firauni na hasa walioamini katika watu wa Firauni. Na sura ikahitimishia kwa kuwataka watu watembee katika ardhi waone yaliyowafika kaumu zilizokuwako kabla yao na vipi ulikuwa mwisho wa ghururi zao kwa ilmu walizokuwa nazo. Na ilipowafikia adhabu ya Mwenyezi Mungu alisema, tunamwamini Mwenyezi Mungu pekee na tunawakanya hao miungu tuliokuwa tukimshirikisha nao, lakini hao wameamini baada ya kushepita wakati. Lakini imani yao haikuwa yenye kuwafaa wakati ambao wamekwisha iona adhabu yetu. Na huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake wala hutakuta mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu na inaposhuka adhabu hapo ndipo watapohasiri makafiri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hamim Amin. Tanzilul kitabi min Allahil azizil alim. Uteremsho wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye kujua. Ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dhit tawli la ilaha illa huwa ilayhi al masir. Anayesamehe dhambi na anayepokea toba mkali wa kuadhibu mwenye ukarimu hakuna Mungu ila yeye marejeo ni kwake ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad awazibishi ishara za Mwenyezi Mungu ila waliokufuru basi kusikuhuri wewe kutanga tanga kwao katika nchi. Kadhabat qablahum qaum nuuh wal ahzab min ba'dihim وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم ۖ fakaifa kana iqab kabla yao walikadhibisha kaumu ya nuhu na makundi mengine baada yao na kila taifa lilikuwa na hamu juu ya mtume wao wamkamate na walibishana kwa upotovu ili kuipindua haki kwa hivyo niliwakamata Basi ilikuwaje adhabu yangu? وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار Namna hivi limwathibitikia makafiri neno la Mola wako mlezi ya kwamba wao ni watu wa motoni. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladhina tabu فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Wale wanaobeba arshi na wanaoizunguka wanamsabihi na kumhimidi Mola wao mlezi na wanamuamini na wanawaombea msamaha walioamini kwa kusema Mola wetu mlezi umekienea kila kitu kwa rehma na ujuzi basi wasamehe waliotubu na wakaifuata njia yako na waepushe na adhabu ya jahannam ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم Mola wetu mlezi na waingize katika bustani za milele ulizowaahidi na uwape haya pia wale waliofanya mema miongoni mwa wazee wao na wake zao na dhuria zao hakika wewe ni mwenye nguvu mwenye hikma وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم نوائبوشي نماؤوو كواني مواپوشاي ماؤوو سيكو هيو حقيقة ومرهيمو نهوكو انديكو كفوزو ككوبا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل Kwa hakika wale waliokufuru watanadiwa. Bila shaka kukuchukieni Mwenyezi Mungu ni kukubwa kuliko kujichukia nyinyi nafsi zenu. mlipokuwa mnaitwa kwenye imani nanyi mkakataa watasema Mola wetu mlezi umetufisha mara mbili na umetuhuisha mara mbili basi tunakiri madhambi yetu basi je ipo njia ya kutoka dhalikum bi annahu idha du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu falhukmu lillahi alaliyyil kabir Hayo ni hivyo kwa sababu mlikuwa akiombwa Mwenyezi Mungu peke yake mnakataa na akishirikishwa mnaamini basi hukumu ni ya Mwenyezi Mungu mtukufu mkuu. Huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas rizqan wama yatadhakkaru illa man yunib, yeye ndiye anayekuonyesheni ishara zake na anakuteremshieni kutoka mbinguni riski na hapana anayekumbuka ila anayerejea. Fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun, basi muombeni Mwenyezi Mungu mkimsafia dini yeye tu na wangachukia makafiri. Rafi'u darajati dhul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawma talaq. Yeye ndiye mwenye vyeo vya juu, mwenye arshi. Upeleka roho kwa amri yake juu ya amtakaye katika waja wake ili kuonya kwa siku ya mkutano yaumahum barizun la yakhfa ala Allah minhum shay liman almulku alyawm lillahi alwahid alqahhar siku watakayodhihiri wao hapana kitakachofichikana chochote chao kwa Mwenyezi Mungu Ufalme ni wa nani leo? Ni wa Mwenyezi Mungu mmoja mtenda nguvu. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab. Leo kila nafsi italipwa kwa ya chuma Hapana dhulma leo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin la shafi'in yuta' Na waonye siku inayokurubia wakati nyoyo zitakapofika kooni nao wamejaa huzuni madhalim hawatakuwa na rafiki wala muombezi wa kuitikiwa يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور anajua khiana ya macho na yanayoficha vifua والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء Inna Allaha huwa samiul basir, na Mwenyezi Mungu huhukumu kwa haki, lakini hao wanaowaomba badala yake hawahukumu chochote. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia mwenye kuona. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق Kwani hawatembei katika ardhi wakaona jinsi ulivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao au walikuwa wamewazidi hawa kwa nguvu na athari katika nchi Na Mwenyezi Mungu aliwatia mkononi kwa sababu ya madhambi yao na wala hapakuwa wa kuwalinda na Mwenyezi Mungu. Thalika bi annahum kanat taatihim rusuluhum bilbayinati fakafaru fa Allah innahu qawiyyun shadidul iqab, hayo ni kwa sababu walikuwa wanawajia mitume wao kwa hoja zilizowazi, lakini wakawakataa, ndipo Mwenyezi Mungu akawakamata bila shaka yeye ni mwenye nguvu mkali wa kuadhibu walaqad arsalna musa biayatina wa sultanin mubin na kwa yakini tulimtuma Musa pamoja na ishara zetu na uthibitisho ulio wazi ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadhab umwendea fir'auni na na Karun wakasema, huyu ni mchawi mongo mkubwa. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم wama kaidul kafirina illa fi dhalal basi alipowaletea haki inayotoka kwetu walisema waueni watoto wanaume wa wale waliomwamini na wawacheni hai wanawake wao na haviwi vitimbi vya makafiri ila katika upotovu. Waqala Fir'aun dharuni aqtul Musa walyad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi alfasad. Na Firauni akasema, niachieni ni muwe Musa, naye amwite Mola wake mlezi. Mimi nachelea sije kubadilishieni dini yenu au akatangaza uharibifu katika nchi waqala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab na Musa akasema mimi najikinga kwa Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi anilinde na kila mwenye jeuri asiyeiamini siku ya hisabu. Waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب na akasema mtu mmoja muumini aliyekuwa mmoja katika watu wa Firauni aliyeficha imani yake mtamuua mtu kwa sababu anasema Mola wangu mlezi ni Mwenyezi Mungu na hali naye amekujieni na hoja zilizowazi na akiwa yeye mwongo basi uongo wake ni juu yake mwenyewe na akiwa mkweli yatakufikieni baadhi ya hayo anayokuahidini hakika Mwenyezi Mungu hamwongoi yapindukiaye mipaka mongo mkubwa يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد Enyi watu wangu, leo mna ufalme mmeshinda katika nchi. Basi ni nani atakayenisaidia kutuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu kama ikitufikia? Firauni akasema, sikupeni shauri ila ile niliyoiona wala sikuongozeni ila kwenye njia ya uongofu. Waqala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab, na akasema yule aliyeamini, enyi watu wangu Hakika mimi na kuhofieni mfano wa siku za makundi. Mithla dabi qaumi Nuhin wa Adin wa Thamuda walladhina min ba'dihim wama Allahu yuridu dhulman lil'ibad. Mfano wa hali ya watu wa Nuhu na Adi na Thamud na wale wa baada yao na Mwenyezi Mungu hataki kwa dhulumu waja. Wa ya qaumi in inni akhafu alaykum yawma tanad, na enyi watu wangu Hakika mimi na kuhofieni siku ya mayowe. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siku mtakapogeuka kurudi nyuma amtakuwa na wakukulindeni kwa Mwenyezi Mungu na mwenye kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu kupotea basi huyo hana wa walaqad jaakum yusuf min qablu bil bayinati fama ziltum fi shakkin mimma jaakum bihi حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب Na alikwisha wajieni Yusuf zamani kwa dalili zilizo wazi, lakini nyinyi mliendelea katika shaka kwa yale aliyokuleteni, mpaka alipokufa mkasema, Mwenyezi Mungu hataleta kabisa mtume baada yake. Kama hivyo Mwenyezi Mungu humwacha kupotea anayepindukia mipaka katika maasi anayejitia shaka. Alladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'inda Allahi wa 'inda alladhina amanu Kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, hawa ambao wanajadiliana katika ishara za Mwenyezi Mungu pasipo ushahidi wowote uliowafikia ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele walioamini. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu apigavyo muhuri juu ya kila moyo wa jeuri anayejivuna وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب na Firauni akasema ewe Hamana nijengee mnara ili nipate kuzifikia njia asbaba samawati faattali'a ila ilahi Musa wa inni la laadhunnuhu kadhiba وكذلك زين suu amalihi wa sudda عن السبيل wama kaidu fir'auna illa fi tabab, njia za mbinguni ili nikamwone Mungu wa Musa, na kwa hakika mimi bila shaka namjua kuwa ni mwongo tu. Na hivi ndivyo Firauni alivyopambiwa ubaya wa vitendo vyake na akazuiliwa njia. Na vitimbi vya Firauni havikuwa ila katika kuangamia tu. Waqala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rashad Na yule aliyeamini alisema enyi watu wangu nifuateni mimi nitakuongozeni njia ya uongozi mwema Ya qaumi in انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار enyi watu wangu hakika haya maisha dunia ni starehe ipitayo tu na hakika akhira ndiyo nyumba ya daima man amila sayi'atan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب من يكتند ووفو حتى لبوا الى na huo uovu na anayetenda wema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni muumini basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu wa ya qaumi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila na enyi watu wangu kwa nini mimi nakuiteni kwenye uokofu nanyi mnaniita kwenye moto tad'unani li liakfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar naniita nimkufuru Mwenyezi Mungu na nimshirikishe na yule ambaye simjui nami na kuiteni kwa mwenye nguvu mwenye kusamehe la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa annama raddana ila Allah وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار Bila shaka mnayeniita kumwabudu hastahiki wito duniani wala akhera. Na hakika marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu. Na wanaopindukia mipaka ndiyo watu wa motoni. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad, basi mtayakumbuka ninayokuambieni nami namkabidhi Mwenyezi Mungu mambo yangu Hakika Mwenyezi Mungu anawaona waja wake. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adhab. Basi Mwenyezi Mungu akamlinda na ubaya wa hila walizozifanya na adhabu mbaya itawazunguka watu wa Firauni. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab, wanaonyeshwa moto asubuhi na jioni, na itapofika saa ya kiyama patasemwa waingizeni watu wa Firauni katika adhabu kali kabisa. Wa idh yatahajjuna fi النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار na watapohojiana huko motoni wanyonge watawaambia waliojitukuza hakika sisi tulikuwa wafuasi wenu basi je amtuondolei sehemu ya huo moto qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama baina alibad watasema waliojitukuza hakika sote sisi tumo humo humo Kwani Mwenyezi Mungu kesha hukumu baina ya waja. Waqala alladhina fin nar li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adhab. Na walio motoni watawaambia walinzi wa Jahannam Mombeni Mola wenu mlezi atupunguzie walau siku moja ya adhabu. Qalu أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال nao watasema je hawakuwa kikufikieni mitume wenu kwa hoja zilizo wazi watasema kwani watasema basi ombeni na maombi ya makafiri hayawi ila ni kupotea bure inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma al ashhad hakika bila shaka sisi tunawanusuru mitume wetu na walioamini katika uhai wa duniani na siku wataposimama mashahidi. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار Siku ambayo hautawafaa madhalimu udhuru wao nao watapata laana na watapata makazi mabaya kabisa. Walaqad atayna Musa alhuda wa awrathna bani Israila alkitab, na kwa hakika tulimpa Musa uongofu na tukawarithisha wana wa Israeli kitabu. Hudan wa dhikra liulil albab, ambacho ni uongofu na ukumbusho kwa wenye akili. Fasbir inna wa'da Allahi haqqu wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar, basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli Naomba msamaha kwa dhambi zako na umtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi jioni na asubuhi. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه Fasta'idh billah innahu huwas samiul basir, hakika hao wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu bila ya uthibitisho wowote uliowajia hawana vifuani mwao ila kutaka ukubwa tu na wala huo hawaufikili basi jikinge kwa Mwenyezi Mungu hakika yeye ni mwenye kusikia mwenye kuona. La khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna akthara nas la ya'lamun, bila shaka kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuwaumba watu lakini watu wengi hawajui. Wama yastawi al-a'ma wal-basir walladhina amanu wa amilu s-salihati walal musi qalilan ma tatadhakkarun, na kipofu na mwenye kuona hawalingani, na walioamini na watendao mema hawalingani na muovu ni machache mnayoyakumbuka. Inna saata laatiyatun la raiba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun, hakika saa itafika nayo haina shaka lakini watu wengi hawaamini. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين na Mola wenu mlezi anasema niombeni nitakuitikieni kwa hakika wale ambao wanajivuna na kuniabudu mimi wataingia jahannam wadhalilike. Allahu alladhi ja'ala lakum al layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakinna akthara nasi la yashkurun Mwenyezi Mungu aliyekufanyieni usiku ili mpate kutulia humo na mchana wa kuonea Hakika Mwenyezi Mungu bila shaka ni mwenye fadhila juu ya watu lakini watu wengi hawashukuru. Dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu fa anna tufakun, huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi muumba wa kila kitu, hapana Mungu ila yeye basi mnageuzwa wapi? كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون Namna hivi ndivyo walivyogeuzwa waliokuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Ni Mwenyezi Mungu aliyekufanyieni ardhi kuwa ni pahala pa kukaa na mbingu kuwa dari na akakutieni sura na akazifanya nzuri sura zenu na akakuruzukuni vitu vizuri. huyo ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi basi ametukuka Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote huwa hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisin lahu ddin alhamdulillahi rabbil alamin yeye ndiye aliye hai hapana Mungu isipokuwa yeye basi muabuduni yeye mkimsafishia dini yeye sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote. Qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'un min dunillahi lamma ja'ani albayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Sema mimi nimekatazwa kuwaabudu hao mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu ziliponijia hoja zilizodhahiri kutokana na Mola wangu mlezi Na nimeamrishwa nisilimu kwa Mola wa walimwengu wote. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون Yeye ndiye aliyekuumbeni kwa udongo, kisha kwa tone la manii, kisha kwa pande la damu, kisha akakutoeni katika hali ya mtoto mchanga, kisha mpate kufikilia utu uzima kisha mpate kuwa wazee na kati yenu wapo wanaokufa kabla na ili mfikie muda uliokwisha wekwa na ili mpate kufahamu huwa alladhi yuhyi wa yumit fa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yeye ndiye anayehuisha na anayefisha. Akihukumu jambo liwe basi huliambia kuwa likawa. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun. Ye, waoni wale wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu wanageuziwa wapi alladhina kadhabu bilkitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun ambao wamekanusha kitabu na yale tuliyowatuma mitume wetu basi watakuja jua idhil aghlalu fi a'naqihim was yushabun Zitakapokuwa pingu shingoni mwao na minyororo huku wanabururwa. Fil hamim thumma fin nar yusjarun. Katika maji ya moto kisha wanaunguzwa motoni. Thumma qila lahum aina ma kuntum tushrikun. Tena wataambiwa wako wapi mliokuwa mkiwashirikisha min dunillah qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a kadhalika yudillu Allahu alkafirin badala ya Mwenyezi Mungu watasema wametupotea bali tangu zamani hatukuwa tukiomba kitu Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anawaachia makafiri wapotelee mbali. Dhalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairi alhaqqi wa bima kuntum tamrahun. Haya ni kwa sababu mlikuwa mkijitapa katika ardhi pasipo haki na kwa sababu mlikuwa mkijishaua. Udkhulu ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Ingieni kwenye milango ya Jahannam, mdumu humo milele. Basi ni maovu yaliyoje makazi ya wanaotakabar. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Na ama tukikuonyesha baadhi ya yale tuliyowaahidi au tukikufisha, lakini wao watarudishwa kwetu tu walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون na bila ya shaka tuliwatuma mitume kabla yako wengine katika hao tumekusimulia habari zao na wengine hatukukusimulia na haiwi mtume alete ishara yoyote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu basi ikija amri ya Mwenyezi Mungu huhukumiwa kwa haki na hapo wapotofu watahasiri. Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Mwenyezi Mungu aliyekujalieni nyama hoa, mifugo ili muapande baadhi yao na muwale baadhi yao. Walakum fiha manafi'u walitablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'ala alfulki tuhmalun, na katika hao mnayo manufaa kadhaa wa kadhaa na mnapata kwao haja ziliomo vifuani mwenu na mnachukuliwa juu yao na juu ya merikebu. Wa yurikum ayatihi fa ayya ayati Allahi tunkirun, naye anakuonyesheni ishara zake basi ishara gani za Mwenyezi Mungu mnazozikataa? Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون kwani hawatembei katika ardhi wakaona ulikuwaje mwisho waliokuwa kabla yao wao walikuwa wengi kuliko hawa na wamewashinda kwa nguvu na athari katika nchi wala hayakuwafaa hayo waliokuwa wakiachuma فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون walipowajia mitume wao kwa dalili zilizo wazi walijitapa kwa elimu waliokuwa nayo basi yakawazunguka waliokuwa wakiyafanyia maskara. falamma raau ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin walipoiona adhabu yetu walisema tumemwamini Mwenyezi Mungu kuwa ni wapekee pekee na tunaikataa miungu tuliyokuwa tukishirikisha naye. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnata Allahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun, lakini imani yao haikuwa yenye kuwafaa kitu wakati ambao wamekwisha iona adhabu yetu huu ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokuwa kwa waja wake na hapo waliokufuru walihasiri